Uvo uz ovo, je vrlo bitno ovdje pridužimo da spomenimo i to, pošto je to bitno nama za, za govor o ovim konkretnim pitanjima, a to je što se tiče radnika, što se tiče radnika koji rade za određene ljude, islamski pravnici, na osnovu naravno širijski tekstova, podijelili radnike na dvije vrste. Prvi, prva vrsta radnika koji rade, rade, njihov posao je vremenski ograničen. I plaća im se vrijeme koje provedu na određenom poslu. Znači, recimo što imamo danas plaćeno u nekoj firmi, radi od 8 sati recimo do 4 ili do 3, do 5, i to je njegovo radno vrijeme, opis poslovno što radi, svejedno što radi. Znači plaćamo se vrijeme koji provede na tom poslu. Svejedno rad, potrudio se da više uradi ili je bio lin, hvatao krivine, njemu, njemu je ista plata. Znači to je jedna vrsta radnika. E, takvoj vrsti radnika nije dozvoljeno u toku, u toku tog vremena kada radi za tog, e, tog vlasnika posla, firme, direktora, nije bitno, nije mu dozvoljeno da radi za nekog drugog, osim uz njegovu dozvolu. Nije mu dozvoljeno da radi, recimo da on kaže, evo sad ću ja, šta ja znam, ja sam specijalista, dobar sam u, onaj, u kompjuterima, programa, tam vam, čim nađi malo vremena, ponesem, ovaj, ponesem kompjuter, ili, ili, ili telefon, mobitel, svejedno i u toku posla ja sad radim vam nešto zarađujem na nekoj drugoj stvari jer mu je taj posao e, vremenski, taj posao je vremenski plaćen. I nije mu dozvoljno da radi, da, u tom vremenu zarađuje, da rađuje za nekog drugog da radi, osim ako mu vlasnik posla, odnosno direktor ili poslodavac to dozvoli, njegovu dozvolu. Zato što mu je plaćeno to vrijeme. A ovo je vrlo bitna stvar jer nas vraća na ove neke prekšaje koje ćemo vidjeti u praksi u prilikom poslovanja ovu, prilikom vozača, vožnji za nekog i tako dalje. Svodno, da li mu se njemu plaća to vrijeme što utroši ili mu se plaća opis posla, to je vrsta, druga vrsta radnika. Znači, ovaj primjer ovdje smo naveli, znači, znači osoba koja radi, na, znači, vremenski određeno vrijeme, to mu se vrijeme plaća, svejedno koji bio opis posla bio radio za kompjuterima ili kopao kanal ili ovo ono, znači vreme, njemu se plaća vrijeme koje utroši na tome. To je jedna vrsta radnika. Ima svoje određene propise koji se razliku od druge vrste radnika, a druga vrsta radnika u stvari naplaćuju svoju uslugu obavljenog posla, nevezano za vrijeme. Znači nije bitno koliko će vremena provesti. I onaj koji naplaćuje uslugu uopće ne stoljava, ne, ne, traži od njega u smislu daj mi za 10 minuta, za sat, vremena, dana ćeš mi sutra. Kako se dogovori? Klašan e, primjer toga, e, krojač ili šivač. Odneseš krojaču i šivaču, njemu odneseš odjeću, kažeš hoću ovako da mi sašiš pantalone, košulju ili ovo ili ono. I on naplaćuje tu hoće Hoće on ostati 3 sata, 6 ili deset sati. On kaže dođi za dva, za tri dana, nema sad vremena tako. Znači ne plaćaš mu vrijeme koji potroši na tebe, nego taj posao koji obavi. E, propis ovako, ove vrste radnika, znači određenih vrsta znači, e, što se dešava nesporazuma u praksi je drugačiji od onog prvog koji je vezan za vrijeme. Jer ovaj koji, e, koji radi, znači, na osnovu usluge koju uradi, znači, ne možemo ovaj uslovljavati, nemoj ti dok meni to radiš, ne smiješ, ne smiješ raditi nekom drugom. Moraš samo meni raditi. Ne možeš, ne možeš provjeti vrijeme za kompjuterom, ne možeš ići svojoj rodbini mami, mami babi dobiti. ne možeš, znači nema veze s time, znači on plati uslugu što je uradi. Ili nekom neka druga vrsta dođe, plati mu uslugu da mu, da mu napravi e, ovaj, da formatiranje kompjutera ili tome slično. Neke bilo koje vrste usluge, znači gdje, gdje nije određeno vremenski koliko radi. Ove dvije vrste radnika imaju različite propise u praksi kada budemo govorili o konkretnim nekim, nekim pitanjima koje, koje smo mi ovdje spomenuli. Andalusam Andalusam Andalusam